You listen very well because I cannot pronounce words. I have no teeth up. За тэгээд та бүхэн өнөөдөр маш сайн сонсох ёстой шүү. Намайг маш сайн сонсох ёстой. Ягаад гэх юм бол миний шүднүүдэд ингээд асуудал байгаа учраас. We are confronted today with a mystery of the Holy Trinity. It is the feast of the Father, the Son, and the Holy Spirit. За өнөөдөр бид бүхэн одоо эцэг хүү ариун сүнсний агуу том баяр болох түү баяр болон түүгээр түүний сүнсээр дамжуулаад бид маш таатгарлыг хүлээн авч байна. And this is one of the most difficult uh, beliefs that we have part of our faith that we have. It is a mystery. And as a mystery, we cannot really go into clear terms to define it. За тэгээд uh, эдгээр зүйлүүд маань энэхүү зүйл маань болохоор яг бидний итгэл бишрэлийн хамгийн гол нууцуд энийг байна. Бид үнэхээр яг энэхүү нууцад үнэхээр яг тодорхойгоор гүн гүнзгийгээр бас ойлгож ухаарч бас болохгүй эдгээр зүйлийг. But the most important thing that we have to remember when we think of the mystery of the Holy Trinity is the mystery of love. It is a communion of love. The three persons in one God is a communion of love. За тэгээд э, юу юунаас түрүүн олго бид нэр маш сайн ойлгож чадахгүй ээ гэж хэлжсэн. Тэгвэл юу юунаас жилүүтэйгээр та бидний маш сайн ойлгох ёстой, үргэлж санах ёстой нэг зүйл байд юм аа. Тэр маань юу хэм бол хайрын нууц. Each of these persons of the Trinity have their own functions. Also, they are one. They are one, but each has their specialty. The Holy Father, oh no, the, the God the Father is the one who has shared really his love for each and every one of us, and he has created us. За тэгээд э, ар- эцэг хүү ариун сүнс гэд хэдийгээр гурван оршихуйд оршиж байгаа боловч а Тэнгэр бурхан бол нэг гэдгийг та бид бүхэн мэдж байгаа тийм ээ. Тэгээд э, эдгээр гурван оршихуй маань хэдийгээр өөр өөрийн хийх ёстой үүрэгтэй боловч а ганцхан Тэнгэр бурхан бид бүхэнд өөрсдийнхөө тэрхүү хайрыг илэрхийлж байд юм аа. He has created us. He has created the world around us. And to show more his love for us, he sent his only begotten son Jesus Christ so that he comes to save us. За Тэнгэр бурхан үнэхээр бид бүхэнд хайртай болохоро та бидний бүтээсэн мөн Тэнгэр түүний хорвоо дэлхийг бүтээсэн үнэхээр хайртай учраас бас тэрээр бид нарыг аврахын тулд өөрийн царийн ганц хайртай хүү Есүс Христийг бидний төлөө илгээсэн байна. In the Gospel of John 3:16 we read it very well that God so loved the world that he sent his only begotten Son, so that all those who believe in him will not perish, but have eternal life. За тэгээ та бүхний мэдж байгаачлан та бүхэн Йохны айлтлын 3:16-д гарсныг сайн ингээд унших хэрэгтэй. Тэн дээр юу гэсэн байдаг вэ гэхээр Тэнгэр бурхан үнэхээр хорвоо ертөнцийг хайрлсан учраас өөрийн цорын ганц хайртай хүүгийг бидний төлөө биднийг аврахын тулд хийсэн байгаа. the third member, the Holy Spirit. He is the one that moves us. He is the one who pushes us, that leads us how to live our Christian lives. За ариун сүнсний хувьд гэх юм бол ариун сүнс маань бид нэрийг одоо яг христчин итгэл бишрлээрээ хэрхэн яаж явах вэ гэдгийг удирдан залдаг нэгэн байгаамаа. He is our advocate, he is our defender, he is our comforter. За ариун сүнс бол бид нэрийг хамгаалагч, бид нэрийг үргэлж сайн зүйлийг хийхэд үргэлж хамгаалж тусалж байдаг нэгэн байгаа. We have received this Spirit when we were baptized. За энэ хүү сүнсийг бид бүхэн ариун угаалын буюу баптизмын үеэр хүлээн авдаг байгаа. And this time, your confirmation, my dear children who are confirmed, who will be confirmed today, you will get again the Spirit, or the Spirit's guiding role and the Spirit's comfort comes to you more. За тэгээд өнөөдөр энэ хөө баталгаа сакраментийг хүлээж авах гэж байгаа ахнаас хайртай хүүхдүүд минь ээ өнөөдрийн энэ хүү сүнс та бүх нэрийг бүгдийг үргэлж одоо цаашд нь удирдах мөн бас та бүхэнд сүнсний тэрхүү гайхамшигтай тайтгарлыг өгөх болно. So receive the Holy Spirit through the anointing of the chrism. За тэгээд энэ хүү ариун сүнсний хүчийг та бүхэн өнөөдөр Крисмийн тосон ажиллаар дамжуулан хүлээн авах болно. Believe in the Holy Spirit. Та бүхэн үнэхээр зүрх сэтгэлээсээ ариун сүнс нь чин сэтгэлээсээ итгээрэй. I think you you are waiting to have a little explanation of what happened to me in Korea. За та бүхэн магадгүй Солонгост надад юу тохиолдсон болох талаар сонсыг хүсэж магадгүй. I went there for uh, the routinary checkup. After ex, uh, six months, I, I go for medical checkup for my diabetes, my blood pressure. За ерөнхийдөө би 6 сар тутамд Солонгост яг эрүүл мэндийн тэм үзлэгт ордог байгаа. Өөрийнхөө нөгөө сахар болоод цусны даралтын тэм үзлэгт ордог байгаа. And I wanted to be treated from my uh, dentures also because uh, it was bothering me my my teeth in the upper uh, the upper gums they were bothering me. За тэгээд э, бас яг шүдний асуудал байсан. Нөгөө химийн шүд нь бол айгүй хэцүү байсан. Тэгээд яг энийгээ бас янзлуулахын төлөө солонгос явсан байгаа. So I went there. I did not feel anything. I did not uh, yeah suspect that there is something more serious. За тэгээд би зүгээр л яг э, явдгаараа яваал солонгос руу зүгээр л явдгаараа явсан. Тэнд ямар нэгэн одоо э, бас хүнд зүйл байгаа ч юм уу те ямар нэгэн юм бодлгүйгээр зүгээр л солонгос руу явсан байгаа. But I know that before going there, I was slimming down. I, be- I was becoming uh, thinner because uh, I could not eat. За тэгтээ яг Солонгос явахын өмнө би болохоор маш сул дорой болж эхэлжсэн. Би айгүй их турсан байсан. So when I was placed on the examination uh, tables, or I, I had uh, cardiography, the, the one for the heart, and then endoscopy, all kinds of tests were done on me. They found out that I had a very defective heart. За тэгээд э, яг урдын юугаараа тий эрүүл мэндийнхаа үзлэгт орсон байгаа. Бүх төрлийн эрүүл мэндийн үзлэгт одоо юу гэдэг зүрх мөрх одоо бүх төрлийн эрүүл мэндийн үзлэгт ороод тэрнийхаа дараа юу болсон бэ гэхээр миний одоо зүрхэнд маш их асуудал байгааг олж мэдсэн. To keep the story short, I was I submitted myself for a uh, coronary angiography or the procedure of trying to check well the arteries, the veins of my heart. <laughs> За тэгээд яг зүрхэнд нь а, артерийн судаснд нь асуудал гарсан байсан. Three uh, articles, the, the <laughs> arteries of my heart were blocked. Cannot, the, the, the blood doesn't flow. Аа за тэгээд ерөөсө зүрхэн дэх гурван одоо судасных нь гурван судас нь ингээ бүглэрчихсэн байсан байна. So there was at once an operation. It's not open heart operation but it went uh, through the big veins of my hand and my my legs. За тэгээд би яг тэрний дараа мис засалд орсон. Мис засал маань болохоор зүгээр юм одоо яг мис ажилбар биш. А гар болоод хөлөөр хөлний тэр судсаар дамжуулаад мис засалбарт орсон байгаа. In short, I was, uh, I had a very successful procedure or intervention of the heart. And so they have to place uh, stent, I don't know what the, that means, the, the walls of the, the arteries so that the blood could flow inside the heart. За тэгээд ямар тач одоо тэрхүү мис ажилбар маань болохоор амжилттай сайн болсон байгаа. Тэгээд тэднэр маань болохоор миний артерийн судсанд нь- артерийн судсын хананд ямар нэгэн тийм зүйлийг and I came home fine because of your prayers. Uh, Father Ernesto was very uh, prompt in uh, telling you, telling our missionaries uh, how I was doing, and so uh, I was well. I am well. I have just to be slowing down, and I just have to take it easy. За тэгээд ямар тач би э, сайн Улаанбаатарт гэртээ ингээ буцаад ирсэн байгаа. За тэгээд та бүхэн Father Ernesto бас миний Солонгост юу хийж исэн, яаж байсан, ямар хуу болж байсан талаар цаг бүрчлэн бас мэдээлж байсан байхаа. За тэгээд миний одоо хийх ёстой зүйл юу вэ гэхээр би маш тайвнаар, маш удаанаар одоо бүх зүйлийг сайн хийхэд болох юм байна. I'm saying this as a part of our reflections on uh, what uh, we are celebrating today, the feast of the Trinity and the affirmation of our faith in God. За тэгээд энийг э, хэлж байгаа учир учир маань энийг та бүхэнтэй хуваалцж байгаа маань бас нэг учиртай. Тэгээд э, энэ хүү өнөөдрийн одоо ёслол болоод Тэнгэр бурхан э, Тэнгэр бурхан түүний хүү ариун сүнсний талаарх дахин одоо илүү их батламжийг тэдгээр тэдгээр нь үнэхээр байд юм аа тэдгээр үнэхээр тусалд юм аа гэсэн тэрхүү батламжийг та бүхэнд одоо харуулахын тулд энд өөр тохиолдсон энэхүү зүйлийг бас та нартай хуваалцж байна. The three times that I was on the operating table I was calling on God the Trinity За тэгээд 3 удаагийн одоо мис заслын ширээн дээр хөвтж явах хугацаанд би үнэхээр Тэнгэр бурхан тэрхүү ариун гурвлыг үнэхээр зүрстгэлээсээ дуудаж байсан. I've never been as scared before as when I was on the operating table. За тэгээд үнээр яг мис заслын ширээн дээр хөвтж байхдаа мис заслалт орохынхаа өмнө би ерөөсөө айгаагүй. I was thinking I would die. За би яг тэр хүшрэн дээр хөвтж байхдаа за магадгүй би хөөх байхаа ч юм уу тэгж бодож байсан. And my prayer to God was to keep me still alive because I have still some plans for the mission in Mongolia. За тэгээд э, Тэнгэр бурхнаас гуйж байсан нэг зүйл маань юм бол Тэнгэр бурхан минь намайг амьд байлгаж өгөөч ээ. Ягаад гэх юм бол Монголд миний хийх ёстой маш олон зүйл байгаа. Монголын төлөө хийх ёстой маш олон төлөвлөгөө байгаа I was calling on the name of our Blessed Mother to protect me and to take care of me. Мэдээж би бас гигэн ихийг тэр үед дуудаж байсан намайг хамгаалж өгөөсөө хэмээн би I was calling on almost all the saints to Би- intervene. би бас яг энэ байгаа бүхий л гигантнүүдийг бас яг тэр цаг мөчид дуудаж байсан. Maybe you are saying, Bishop, you are you have little faith. You don't trust so much. За магадгүй та бүхэн өө хамламаа танд юусоо жоохон л ихтгэл байдгийн байна. Та таны ихтгэл тийм сайн биш юм байна гэж бодож яж магадгүй. But my doubts my fears have made my faith stronger and deeper. За гэвч миний эргэлзээ болоод миний тэрхүү айх айдас маань эсрэгээрээ надад байдаг тэрхүү итгэл бишрлийг илүү гүн гүнзгий, илүү хүчтэй болгож өгсөн юм аа. So that is how the Trinity, that's how God intervenes in our lives. If we have trust and confidence in him, then he will not leave us alone. За яг энэ хүү иймэрхүү байдлаар энэ хүү ариун ариун гурвал маань бидний амьдралд өөрийн ажиллаа хийдэг юм а. Та бидний хийх ёстой зүйл юу гэхээр ерөөсдөө л тэдгээр ариун гурвал болоод Тэнгэр бурханд л бүрэн итгэлийг өгөх юм а. So at the occasion of the confirmation of our brothers and sisters let us also confirm our trust and confidence in God. За энэ хүү баталгаа сакраментийн ёслолоор дамжуулаад та бид бүгдээрээ бас өөрт байгаа тэрхүү итгэл бишрлээ баталгаажуулцгаая. God bless you and let us now uh, continue with the celebration of confirmation. Та бүхнийг ивэх болтугай ингээд баталгаа сакрамента үргэлжлүүлцгээе.